տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմենի հերթական թողարկման հյուրը Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքում բնակվող մեր հայրենակից անվանի լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանն է։ Մեր հայրենակիցը համագործակցում է ֆրանսիական հանրահայտ այնպիսի լրատվամիջոցների հետ, ինչպիսիք են Le Monde եւ Figaro մագազինը։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին Անտուան Ագուչյանն Արցախում էր։ Նրա հետ զրուցելու ենք այդ օրերի տպավորությունների, զգացողությունների եւ լուսանկարչական իր գործունեության առանձնահատկությունների մասին։ Նշենք, որ օրերս Երևանում բացվել է նրա լուսանկարչական ցուցահանդեսը «Լռության ճիչը» խորագրով։ Բարև ձեզ, պարոն Ագուտյան, շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ կխնդրեինք ձեզ մի փոքր պատմել ձեր արմատների մասին, ինչպես են ձեր ծնողները, ընտանիքը հաստատվել Ֆրանսիայում։ Բաբայիս գորմը Քյուտախիացի էին, Քյուտախիա կոմիտասի քաղաքը։ Մամայիս գորմը Էզերում եւ կարտել են ձերազբանության ժամանակ Ֆրանսիա։ Բաբայիս գորմը ասել են 1924 նավով Մարսիլիա Ֆրանսիայի մեջ մամայիս գոմը եկել են Ռուսաստանի միջոցով եկել են գնացքով կարծեմ այդպես Դուք փաստորեն պահպանել եք մայրենի լեզուն, շարունակում եք խոսել մեր քաղցր արևմտահայերենով։ Կխնդրեինք պատմել հայկական ինչ կրթօջախներ եք հաճախել, հայկականության հետ կապված ինչ եք ուսումնասիրել հայոց պատմություն, լեզու, գրականություն, մշակույթ, Իմ մանկության ժամանակ մենց այրիկիս, մենց մայրիկիս հետ հայերեն խոսեի մինակ, այդպես սովորել եմ հայերեն։ Հետո մի քիչ մոռացել եմ, քանի որ Ֆրանսիայի իրականությունն է, որ շատ հեշտ է ծլվել, այսինքն ժողովրդի մեջ միջին արևելքի նման չէ, որ տարբեր գորոնների քաուտներ գաբրեն միասին, Ֆրանսիա շատ ավելի դժվար է։ Հետո ավարտեցի Մխիթարյան վարժարանը, 4 տարի մնացի քիշերոթիկ էր, որ ընդեր գարտալ կրել սովորել եմ։ 11 տարեկան մինչև մինչև 15 տարեկան է։ Հետո նորից մտա ֆրանսական դպրոցը եւ ուրեմն Մխիթարյանից հետո մոռացել եմ հայերենը, մինչև երկրաշարժ, երկրաշարժ եղել եմ Հայաստան ունվար 89-ը, մի քանի շաբաթ գասեի, երբ որ վերադարձա Ֆրանսիա մի տարի հետո, ճանցա իմ գինես, որ ինքը հայաստանցի էր եւ այն ժամանակ ինքը ֆրանսերեն չէր խոսում գսովորել, ուրեմն մինակ հայերեն խոսի, այնպես եղավ, որ հայերենս բոն պրիմիտիվ հայերեն է, բայց աճախ խոսի, աճախ հնարավորություն ունեի զրուցելու, մն այդպես մնացել է, բայց մեր պայմանները կաուտի մեջ դժվար է։ Իմ երեխաներս ավելի ճիշտ իրենց համար, քանի որ մանկաբարձ կան հիմա։ Եվ մանկության ժամանակ սովորում են այերեն մակուր։ Ինչպես հասունացավ լուսանկարչությունը որպես մասնագիտություն ընտրելու գաղափարը, ինչ հաջողություններ ու ձեռքբերումներ եք ունեցել մինչ այսօր մասնագիտական ճանապարհին որպես լուսանկարիչ։ Երկրաշարժի ժամանակ գսկսեի սովորել լուսանկարչություն Սիրողականի պես եւ քանի որ մի տարի մնացի երկրաշարժի ժամանակ, երբ որ վերադարձա Ֆրանսիա, ցուցուցիմ նկարներս եւ մի պուբլիշերը պարենթեզանունը վերադարագեց առաջին քիրքս, որ կներկայացներ այն ժամանակ երկրաշարժ մի քիչ արժումները գնացի Արցախ նույնիսկ ու այդպես եղավ։ 1990 թվականին լույս դվեց իմ առաջին քիրքս Դրանից հետո մտա մի շատ բարձր աժանսի մեջ, լուսանկարչական աժանսի մեջ, որ գործում մաղաֆոր, որ բավական նշանավոր լուսանկարիչներ կային եւ գողքեն աշխատեի մի սև սպիտակ լաբորատուարի մեջ, եւ սովորել եմ սևսպիտակ դոբել։ Գասեի որ սովորել եմ լուսանկարչություն նույնիսկ այդ լաբորատուար սևսպիտակ դոբել եւ մի քանի տարի դևեց որ ասունանամ որպես լուսանկարիչ պատվերը եւ որոշել եմ որ Էրթամայաստան շուրնուխ կացին ժամանակին 52-ի ջոգատի հետ եւ կամած կամած ծածել եմ այդ աշխարհը միջին արևելք այսինքն ուր որ կբարքանի հայկական պատմություն այդպես եղավ Ի՞նչ եք լուսանկարում առավել հաճախ կամ ի՞նչ թեմաներով եք ստեղծագործում լուսանկարչության ասպարեզում։ Ո՞ւմ հետ եք համագործակցում։ Մի ժամանակ 90 թվերի մեջ հասկացա, որ լուսանկարչություն գտնա ճիշտ է ցույց տալ ինչ որ գբադայի, բայց գտնա նույնիսկ ներկայացնել մի ժառանգությունը արտիստիկ ժառանգությունը, քանի որ լուսանկարչությունը ճիշտ է իրականություն գամից չէ, բայց գրնակ նույնիսկ երբ որ օրինակի համար գերտամ Թուրքիա վանը ներգացնել հայկական պատմություն եւ իմ աշխատելու ծևը դենց է։ Գարտում եմ պատմությունը, այդ պատմությունի վրա որոշում եմ մի դերը մի երգիր, մի քաղաք, մի քյուր, մի շրջան եւ այնտեղ գնում եմ նույնիսկ եթե դեպքը չի կա, այսինքն լորակորողի դեպքը չի կա, որպես լորակորող ընդրում են դերեր, որ կգապնված են ագագանի շողությունի Իրաք, Սիրիա, Մոսուլ օրինակի համար հայերը երբ որ ազատվել են Դերձորի ճամբարդին, գնացել են Մոսուլ եւ Դերձոր պետքություն չունեն բացատրելու ինչու համար է դա քրքիր է Դերձոր հայերու համար։ Եվ նույն ցևով նույնիսկ եթե news-ի վրա աշխատիմ, գաշխադեմ որ ներգացնեն ագագանի շողությունը Պարոն Ակոջյան, դուք լուսանկարել եք պատերազմներ մի քանի երկրներում։ Ինչու որոշեցիք նկարել պատերազմներ, ինչ պատերազմներ եք լուսանկարել։ Շատ հաճախ եղել եմ Արցախում, այն ժամանակ որ մի քիչ լարվածություն կար, բայց ուղագի չկարողացա լինել մի ժամանակ, որ պատերազմ ա եղել, պատերազմ եղել այն 50 թվերից, 50 թվերից ես սովորեի մասնակցությունս ու շատ քիչ հարիտ ունեցա Ղարաբաղում, եղել եմ, բայց ոչ թե խոր պատերազմի մեջ այն ժամանակ, այդ թեմատիկի մեջ, որ ես գուզեի նկարել, գար անշուշտ հայ հիշողություն, այ պատմություն, բայց միշտ մնացել էր մեջս այդ ցանկություն, որ այդ թեմատիկ ներկայացնի նույնիսկ հայերու պատմությունը։ Եվ որ մոսուլկացի այդպես կորվեցավ ոդվածի մեջ այդ լորակորով որ կրեց նգարների ծորա կրեց ճիշտ է քաղաքականություն այդ Իրաքի բادرազմի վրա եւ նույն բան Սիրիայի համար, բայց կրեց նույնիսկ աս լորակորող լուսանոգարիչ գնացելա այդ բادرազմի դաշտերի վրա, որովհետեւ ներկայացնե հայկական հիշողությունը։ Հետո ես ուղագի բادرազմի լուսանկարիչ չեմ զգում, օրինակ, համար չգնացի Ուկրաինա, քանի որ գեդևեմ իմ հիշողություն եւ դժվար է բادرազմի ճաշտերի վրա գնալ, բայց անգախ ինձանից պետք է գնամ, որբեսի իմ ցանկի ստեղծագործություն արտիստի պես, այսինքն պետք է կատարեմ, դրա համար գնում եմ։ Իսկ այդ այդ սկացումները դրա այդ գախված են։ Վերջին բան այդ բادرազմների վրա այրուրամյակին ես անել եմ մի քիրք լորության ճիշը որ գներգացնե գեոգրաֆիկ դերեր որ կապված են այգական պատմությունի Թուրքիա Սիրիա Իրաք եւ այլն բայց գործի ներգացնել այդ պատմությունները միտեղ որ յուրադուք մի բան չեր կատարվում որպես լորակրող 2015-ից հետո որ դուրս երավիմ քիրքս ֆլամարիոյի մեջ որոշել եմ որ քանի որ բادرազներ գլինեն Սուրիա եւ Իրաք որ կապված են մեր պատմությունի այն ժամանակ պիտի news-ի վրա աշխատեմ, ես այս news-ը պիտի ներկայացնեմ մեր պատմություն, քանի որ Սիրիա եղել են ճամբարները, Սիրիա եղել են չեթեները, չեթեները, որ գոգոդոր էին հայերը չարչի ժամանակ, նույն չեթեները գային Սուրիայի ժամանակ, որը գպատկանին էթի իսլամական բեդությունը։ Այդ նույն մարտիկներ անաբադի մեջ սեպագարեցին քուրդերը, ուրեմն ամփոխ չեթ բատկերը, որ քաշել են Սուրիա, օրինակի համար, կարողանային լինեին 100 տարի առաջ այդ հայկական ցեղասպանության ժամանակ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին դուք Արցախում էիք։ Ինչպես որոշեցիք գալ եւ ինչ լուսանկարեցիք։ Եվ որպես լուսանկարիչ հատկապես ի՞նչն էիք ուշադրության կենտրոնում պահում այդ օրերին։ Որտե՞ղ են ներկայացվել, լույս տեսել Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերի ձեր լուսանկարները։ Այսինքն այդ գործիս շարունակությունն էր, հնարավորություն չի գար որ ես չգնամ Արցախում։ Օկտեմբերի սկիզբն դեղի առաջին օկտեմբերի Երևան ասա։ Եվ իմ սկացումը 44 օրվա պատերազմը, որ եղել է, տրոմատիկ վատ երազի բեսեր, քանի որ գսկայի 1919 Ինձի համար ոնց որ այդ պրոժեկցիոն էր ձերազբանության ժամանակ, քանի որ վարդապետները կբաշխանին իրենց եկեղեցիները, հայերը գակցորեին, զինվորները հայերեն խոսեին եւ գրվեին նույն ճշտամույտեմ ու օրագի 44 օրվա բادرազմը յուրադուք պանուներ մյուսներու բادرազմի գողքի, որ ամեն բացություններ, որ լսել եմ իմ անգության ժամանակ, ուղագի կպատային ճիշտ իմացս Ես քանի որ օտվածներ ունեցա Իրաքի բادرազմի վրա, Սուրիայի բادرազմի վրա, Լուֆի Յարո մագազինի համար, գրեթե 2 միլիոն ժողովուրդ գարտումա շաբաթը մի անգամ։ Ելլումա ուրբաթ շաբաթ գիրագի, մինակած երեք օրերը, բայց այդ երեք օրերը շատ մարդիկները գարնեն, այսինքն այս մագազինը շատ լավ խոսեց հայերու վրա եւ ուղագի իրեն որոշել են որ չեզոք չլան եւ հայերու գողը ընդունեն որ ինչ որ գբադայի գբադայի քանի որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ցանկություն ունի ջնջել հայերուն եւ ջնջել քրիստոնյաները։ Պարոն Ակոջյան, ինչ զգացողություններ կամ զգացմունքներ էին ձեզ ուղեկցում Արցախում պատերազմի օրերին եւ որքանով էին դրանք նման տարբեր այն զգացողություններից ու զգացմունքներից, որոնք դուք ունեցել եք աշխարի այլ երկրներում պատերազմները լուսանկարելիս ես կպատկանին մի սերունդ, երրորդ սերունդ, որը վերջի սերունդն է, որ անտիբետ վերաբրողներից է ազբանությունի, ուրեմն հadoop հոգեբանություն ունեն, քանի որ լսել է իմ ցերունդ լսել է ամբողջ այդ պատմություններ ցեղասպանությունի հետ կապված եւ գառուցեց մի հոգեբանություն այդ ժառանգություն ուղագի վերաբրողների հետ դրանից հետո այն ժամանակ մինչև Պերեստորոկյան քիչ հնարավորություն եւ նույնիսկ մեր սերունդի եւ կաղոթի մեջ չի կարե ցանկություն Հայաստան գնալու ասելով որ կոմունիստ երգիրը չգիտեմ ինչ ու չի կարե պրոպագանդ որովհետեւ գնացեք Հայաստան որ մենք չեն գնալու Հայաստան մինչև 80 Կունտովիրից չգնացի Հայաստան։ Մի անգամ եղել եմ 85 որպես տուրիստ եւ ճիշտ է շատ բաներ փոխվեց հոգեբանության մեջը։ Ինչու համար ասում եմ դա, քանի որ ինչ որ ապրեցի Արցախում շատ հadouk էր, ինչպես որ ասեցի մի քիչ առաջ, որը ինչ որ ես կփնդրեի Թուրքիա, ինչ որ ես կփնդրեի Սուրիա, Լիբանա, ամբողջ այդ երկիրներ որ գնացի, գործեի արխեոլոգի մեզ քարերը աշվել, հին քարերը աշվել, բայց Արցախի պատերազմը այն ժամանակ ուրվականները Գերեվային, քանի որ գմտնայի այդ վատ երազի մեջ, քանի որ ձեղազբանությունի բես էր ինձ համար մի քիչ ոնց որ Անատոլիայի մի քաղաք մի քյուրի մեջ եւ թուրքերը կարծագեին որբեսի ջնջեն հայերը նույն բաներ նույնս կարծում ունեցա տրոմատիկը Ունեք ծրագիր պատերազմից հետո լինել Արցախում եւ լուսանկարել կրկին։ Ինչը կցանկանայիք տեսնել կամ լուսանկարել։ Անշուշտ ցանկություն ունեմ իմ աշխատանքս ցանկի աշխատանքը, ինչեւ պիտի կարողանամ քայլեմ, շնչեմ, նայեմ ու ֆիզիկապես քայլելը այն ժամանակ պիտի շարունակեմ Արցախին ինձ համար իմ արյունն է, իմ հողը, իմ ժողովուրդն է։ Ցանկություն ունեմ շարունակելու։ Հադուկ թեմատիկը Գորնամը արդահայտել, բայց լիք լիք թեմատիկներ կան, հատկապես ժողովուրդի ես են նկարում, ժողովուրդ եմ սիրում, երգիլն եմ սիրում։ Բայց պայմանները փոխել են եւ 8 ամիս հետո որ ես փորձել եմ գնալ Արցախում, իմ նման միրորակորող որ քրետի 15 հոդված ունեցել է Արցախի վրա եւ պոզիտիվ հոդված Արցախի վրա, Արցախի բادرազմի վրա, որ շատ բաներ փոխվեց իմ առաջին հոդվածից վրա, որ ունեցել եմ նոեմբեր, վերաբրող գար առաջին էջի վրա, որ շատ դժվար է ունենալ մեր առաջին էջը։ Ինչ պատահեցավ 8 ամիս հետո որոշել ենք լեֆի յաղո մագազինի հետ կալ Ղարաբաղ որբեսի նկարեմ 6 7 ամիսի դու ինչ կգադարվի եւ առաջին անգամ թույլտվություն չստացա։ Բարեբախտաբար կարողացա Արցախի բادرխանադունի միջոցով գնալ Արցախում եւ աշխատել։ Ու անշուշտ ես ցանկություն ունեմ աշխատել ու անշուշտ պետություն պետք է օգնեին նման լրակորոներով, որբեսի մի լուսամուտ լինի Արցախի իմ աշխատանքս լուսամուտի պես է եւ արդեն բարձ է որ իմ աշխատանքներս լավություն գնեն մեր տադի։ Պետք է օգնել իմ նման լրակորով, որբեսի շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Պատերազմից հետո էլ դուք շարունակում եք ամուր կապ պահպանել հայրենիքի հետ։ Ինչ ծրագրեր եւ նախաձեռնություններ ունեք կապված թե Մայր Հայաստանի թե Արցախի հետ։ Շատ ցուցանտես ունիմ Հայաստանի ցուցանտես, որ գա, հadouk է, քանի որ օտվածներ պիտի կրվեն իմ աշխատանքից վրա։ Անցյալ տարի ունեցել եմ Բաստի Յորաբարակ, Փարիզի կենտրոն, Փարիզի Սիլդի մեջ մի մեն ցուցանտես դուրս շատ մենս նկարներով։ Իմ աշխատանքս իրակարը գպերե այդ բադ, որ մենք պետք է շարենք ամբողջ հայերը ուր աշխատին պետք է օգտագործեն իրենց մասնակցություն, որովհետեւ բայկարվենք, այսինքն իմ գործը իմ հնարավորությամբ անում եմ ցուցանտես օթվածները, արծաձորույցները, հերոստատեսության։ Միակ ֆոտոգրաֆն եմ, որ award ունեցավ այսինքն Prix Visador ունեցել եմ Փարիզում իմ Արցախի աշխատանքի վրա, այսինքն շատ մեծ բան է, քանի որ այդ ավարտ, որ ունեցա վիզադող Պերպինյան շագարավոր է, քանի որ հազարավոր ռեպորտերները ամաշխարային խորգում են իրենց ռեպորտաժները տարբեր երկիրներից եւ ես մինակ ունեցել եմ այդ ավարտը ուրեմն շատ կարևոր է ցուցանտես, օթված, արծածուրույց, երոստելիսություն շատ բաներ ունեմ եւ այդ ավարտը լույս բերավ, այսինքն որ Արցախի հայերը վտանգի դագեն այդպես գրված էր։ Ինչ զգացմունք է ձեզ կապում հայրենիքին եւ ինչ տեղ ու նշանակություն ունի հայրենիքը ձեր կյանքում։ Երբ որ գալիս եմ Հայաստան, զգում եմ օջախիս մեջ, այսինքն այդ ժողովուրդի իմ ժողովուրդն այդ հողում իմ հողն է։ Նույնիսկ ընդունում եմ սխալ բաներ եւ լավ բաներ, նույնիսկ եթե պետք է առաջադիմել ցանկի մեջը եւ դեսնում եմ իմ մանկության ժամանակ այդ ջերմություն գար մեր որ որ գար մեր օջախից մեջ եւ այդ պատմությունը այդ մշակույթը ես օրինակ համար սիրում եմ հայկական բար շատ սիրում եմ ազգագրական երաժշտություն ապրել են այդ օջախից մեջ գինս արդեն բարախումբ ունի ֆրանսիա երազանունով որ շատ մեծ բարախումբ է երեխաներս բարում են մեջը ես իրենց լույս կմշակեմ այսինքն ունենք այդ արտիստիկ ցանկ եւ Հայաստան կներկայացնի ինձ համար գեղեցկություն, բանաստեղծություն եւ ինձ համար շատ-շատ կարեւոր է իմ կյանքից մեջ, որը չերանամ այդ արժեքներից, քանի որ ներկայացնում են իմ օջախը Պարոն Ակոչյան, ձեզ կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերին ընթառաջելու եւ ձեր բազմազբաղ առօրյայից ժամանակ գտնելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր ծրագրերի իրագործման եւ նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու ճանապարհին։ Ձեզ մերսի ձեր հետաքրքրության համար եւ այդ հարցազրույցի համար գներեք շատ պրիմիտիվ է այերենս փորձեցի բարձանել բագասություն ունեմ բարերի, բագասություն ունիմ նախադասությունը կազմակերպելու, բայց ստվում է նույնիսկ եթե գադարյալ չեն իմ պատասխանություններս, գրնակս կալ իմ սայնից մեջը եւ իմ սիրտից մեջը, որը նվիրված եմ մեր թադին, մեր բացությունին եւ մեր ցանկին։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցներ ֆրանսահայ անվանի լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանը ավարտին մոտեցավ «Հայկական ֆենոմեն» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատեց հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը: Կհանդիպենք